วันนี้เป็นวันออกพรรษานะเราก็ได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมกันนะซึ่งจะมีการรับเปลี่ยน พิธีกรรมบางอย่างให้เหมาะสมแต่เจ้าอตะเกานี่เวลาถึงวันเข้าภาษาออกพรรษาเนี่ยสมัยพ่อแม่ขยนแต่ย้ายเขาเนี่ยจะต้องเอาขันเข้าไปตามก่อนก็จะเจ้าีสามสี่สี่ีห้าป่วยแล้วบวดตุวเจ้า จะตามอันเข้าแล้วเจ็ดโมงแปดโมงกระลงมาสาราในช่วงที่คนใดบริการเข้าก็ไปร้อสาราจะพึ่งตาหาหรือกันโุมังอุมังเป็นสารานอกแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นเซตธุระจากนั้นแล้วก็ลงไปสาราลงไปสาราแล้วก็ทำบุญตักบาตร ยากหน้า ฟังเทศฟังธรรมแบบเซตอยากต้อนมงชิมงกำบันกับฝ่ายในวันนั้นนะ แต่เดี๋ยวนี้คนมีเวลาน้อยลงบางอย่างจะอันบ่ได้มีเวลาฝังไปทำมาหากินฝังไปการไปงานเขาก็มาปั๊บกระบวนการพิธีที่มันสร้นเข้ามา เพื่อให้ได้ประโยชน์เขาเริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งเข้า ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันเนี่ยยุคตรงนี้ได้มีเวลามาสวดมนต์ตั้งสติตั้งสมาธิจนที่ใจสบายดีแล้วก็รับศีลรับศีลแล้วก็ถวายตานช่วงถวายตานเขาตั้งเข้าก่อนหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องผู้อยากจะย้ายี่ลงรับ มาแล้วมันมาล้อเข้าเจ้าแล้วเขากับตานก็คือคนก่อนก่อนอีมเขาอีกกินกันคือคนได้กินก่อนนะคนจะมาล้อ ว่าวันนี้วันออกภาษาพ่อแม่พี่น้องญาติหุงสาบุญญาจะยายที่สายคนก็คิดถึงว่าวันออกภาษาเนี่ยจะได้วันกรรมตั้งคุณผีนะคุณเคยเรียกมมาจะน้อยเป็นไงขันเข้าที่นี่สองสามเตียงกำลังอยากได้ยากกะมามาล้อบางคนมาล้อแล้วก็หันลูกหลานตัวเองมาเอามาอย่างที่ที่จะเสียใจ กลับไปกลับไปบ้านจะไปชมไปว่าพ่อว่าตัวเองบุญกุศลในสมัยที่มีชีวิตอยู่บนได่ยไหวเมื่อตายไปแล้วกะล้อหินคนถิ่นคนต้านด้วยเขาบางเกลือก็ได้หินเกลือก็ไม่ได้หินต้องระเหยเลยร่อนประดว่าสัมภเวสีไปเป็นเปเป็นผีเข้าคนนั้นสีคนนี้เนี่ยดูคนนั้นโวยหลานคนนี้เก็บไป เพราะฉะนั้นโบราณก็ถือว่า การที่ผู้ญาตใจง่ายเขาเนี่ย ดูแลครอบครัวเขาเนเขาจะต้องได้พวกน้ำตาตานุำยาจากพวกไปพื้นคนได้ขี่ได้อยู่คนจะได้สิดสบายกลายเป็นเทวุฒเทวดามารักษาครอบครัวของเขาได้ธรรมะหาขีนก้าวหน้ามีสุขภาพดีแต่สำหรับบางคนในภาษาเนี่ยตั้งภาษา พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วกับทุกวันพระมาใจหาดูคุณมาวัดมาจ้าคุณเย่ตั้งขันเข้าคนที่ตั้งเข้าผู้ปีกอปรากฏว่าล้อคุณพระแล้ววันพระเราก็หันหน้าหันตาสักเพียงกลับไปกับไปจุ่มไปแย่อยู่หลานว่าผู้เลี้ยงม้าตั้งแต่น้อยหดใหญ่ลำบากหนักขุนม้าตลอดชีวิตที่ตายแล้วเขาผม็ได้หนีสักเพียวไปจง จแล้วขอบว่องเขากับบอกาวนาเดี๋ยวคนนั้น เจ็บ เดี๋ยวคนนั้นเป็นเดี๋ยวคนนี้ป่วย เดี๋ยวคนนั้นอุบัติเหตุเดี๋ยวคนนั้นเป็นนั่นเป็นนี่ก็ส่วนหนึ่งก็คือจิตยานคนนะมาบรรดาที่เป็น แต่สำหรับมาสังเกตมาเนี่ย ทุกคนพระอันศีสมัยมาเป็นละอ่อน ย้ายนันต้องตัดแจงใจนั่นใจนี่ คือถ้าบอก ไปเองบ่ได้แต่คืออยู่ไปมีอยู่เตือนหนึ่งอามาจำได้ยายนานเนี่ยแต่งขันเข้าแต่งนี่ไปวัดแล้วตอนนั้นคุณป้างก็ตายเลยเนาะคุณป้างคิดจะได้แบบบุ่ือไปวัดตอนนั้นนะบุ่ือไปวัดยายนานก็มานั่งให้หัวคนใดฮะบ่ได้ไปวัดก็บ่ได้พิดได้เถียงนะคุณป้างบุ่ือไปแต่เหตุอย่างมู่เลยว่าหันหันภาพนั่นอยู่ โอ้ปรากฏว่าย้ายไปไหนมาตลอด พ่อว่าในตระกูลพ่อใหญ่ป้างนะครับเป็นคนรวยเนาะคนตีเจ้าอ้างตามนี้แต่ว่าบอกใครเข้าวัดเข้าวะตัวใดนั่นก็เลยเป็นกับเลยป่วยต่อมาป่วยบ่สบาย หลายปีเนาะต่อมาก็ได้อยู่ห่วงตัวป่วยโซอยู่หลายปีป่วยอย่าตายแล้วนั่นเขาจะหันว่าการที่เขาไม่คิดเป็นกุศลมันสำคัญสำคัญคือ พ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยบางทีสมัยเพิ่นมีชีวิตอยู่บ่ได้มีโอกาสไปทำบุญทำทานหรือไปข่องบ่ไปข่องไปแล้วแต่ท่านตีอย่าไปไหว้พระรับศีลถวายทานก็ไปอู้ไปจ่าไปคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปคิดใจจะบ่เป็นสมาธิตานหันเข้าว่าผู้เจ้าคนเดียวหันเข้าเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยจักว่าหันเข้านั่นผู้เจ้าพระเน้นจะได้กี่ด้วยกับวันพระวันิ่งสองพวกของบทถ ก็เลยถ้าเน้นเห็นน้อยก็เลยไปเนี่ยแข่งคู่แข่งหักกันของกินกัน กินในหลังในไรกินเรากินยาคนใกล้วัดก็ไปเนี่ยกินแข่งคู่แข่งอย่างหลายวันโดยมดมันก็เลยเึ็นมีประโยชน์น้อยนะตัวหลังมาอะมากับมาเพื่อเราแห่งใหม่นอกมาพัฒนาสมัยยังติดกระบวนการอาหารการกินที่อมตะแล้วก็เฮาถ้านอกจากพระสงฆ์พระเจ้าได้กินในเหลือด้วยยิมเฮา มูเฮาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นก็เฮาก็รับเศษจากคนจากที่เขาได้ตันไปแล้วที่นี่เคนจะไปกินแล้วเขาก็รับจากเปินลักนี่นะ ก็เหมือนว่าเขาได้กินเคนได้กินก็เลยมีความสุขห่วงกันเขากินกินแล้วสบายเปิดได้กินกินแล้วสบาย ที่นี่เขาอี่ยจะได้ที่มันสุดทำยังพ่อแม่ยังหน้าจับมันยากเพราะว่าสัทธาคนบ่เท่ากัน ปัญญาคนบ่เท่ากัน แล้วความคิดความเห็นคนมันบดเดากันบางคนเป็นเป็นวิชาทิฏฐิบางคนเป็นสมาธิบางคนมีปัญญาบางคนผมมีปัญญาเนี่ยเพราะนั่นฐานะรักฐานคนมันก็ได้ต่างกันต่างศรัทธาต่างปัญญาบางคนมีฐานะรักฐานดีบางคนจะมีอยู่ดีกินบางคนมีฐานะรักฐานแต่แบบมีจิตใจดีไปอยู่สบายเหมือนกันแต่ว่าคนรวยสบายหรือบางที่คนจนไปสบาย ตั้งอยู่ในิีงในธรรมถึงแม้ว่า อาจจะขัดหยาบผนผมมีเงินมีท้องคือวัตถุทานกับบางคืออภัยทานก่องให้ธรรมทานก่องคือกำลังวังช้าเป็นทานก่องนะข้อในตัวเขาเนี่ยสามารถพึ่ตาได้เป็นหกตังถึงว่าตังที่หนึ่งเขามีดวงตาสามารถเทียมองหา ว่าเขาจะช่วเดี๋ยวคนอื่นได้จะได้มีจักสื่อชมจักชมจัก คือกำลังใจทางวิปาให้กำลังใจคือทางตาแล้วคุณจักตั้งใจฟังเวลาเป็นผู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลตั้งใจฟัง อันนี้เดี๋ยวคือตั้งหูเดี๋ยวคือตารตั้งหูคือดานตั้งจมูกหมายความว่าเวลาทำมาวัดมาวัดดอกไม้อันใดมันดีมันงามมันหอมเท่ากับเอาบริมาวัดเด้อเด็ดฝากออกมาเออไปวัดแล้วนี่ขอฝากแล้วไม่เป็นสักดอกเด้ออย่างนี้ก็คือตานโดยดอกไม้ก็ได้ทั้งจมูกทั้งลิ้น เข้าป่าอาหารเขาตรงนี้เขาก็เอามาสู้กันหันปันกันจีอีกว่าวันนี้วันพระที่อยากหลายก็ได้ไปขอฝากกล้วยไปหน่วยขอฝากบอกกล้วยหน่วยขอเข้าปั้นจะได้บุญถึงแบบเขาบด้มาถ้าเขามีคิดใจศรัทธาเขามีอย่างเรื่องอนั้นนะแล้วก็เวลาไปพาะไปบิณฑบาตในเจ้าเขาบด้มาวัดเขาสามารถใส่บาตรได้ การใส่บาตรอาหารคยแนะนำเจ้าว่านก็จำว่าบยจำเป็นต้องไปซื้อเครื่องอยู่ของตางราคาแพงสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบร้อยสองร้อยมาทัวมาเขือพักบุงพักฝังพักสลิดพัก แสวพักแพกตามหัวตามเท้า เก็บใส่บาตรพระมาได้หมดมันกินได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเฮานีแต่สัทธาบ่มปัญญาบ่หนบ่ออกคิดทำบุญกินการที่ได้คิดในเรื่องของซื้อของขาย แต่เขาบริสุทธิ์ของที่มีอยู่ใน บ้านเฮาอาจจะมีมาเปล่าก็มีกล้วยก็มีผลไม้หลักไม่ก็เอามาใส่บาตรก็สำเร็จแล้ว วัตถุนั่นเป็นส่งสำคัญสาคัญนี่เฮามีใจเราเฮามีศรัทธาก็เขาเพื่อได้ยือถึงวันจังวัดเลยมาไปอยู่จังวัดเลยเนี่ยพ้นใส่บาตรเป็นวันจะได้เปว่าบ่อยากเลยถึเราถ้าจังวัดเลยหนักที่สุดนะไปบินทบารจึงถ้าทำหยุดมหานิกายเป็นเรื่อยๆที่ใส่บาตรเป็นวันโบ่จนเนี่ยบ่ กองเข้ากองเลี้ยวเนี่ยใส่บาตรธาตุได้ถึงได้เลยโอ้คนใส่แต่หัวมือึ่งมือที่นี่หลายหัวมือมือมันเข้าไปเต็มบาตรมันกินเบอร์เซียงบ้านเฮานี่นี่เลยฮึผ้าสามองค์ใส่เข้าติดแอบเลยแหละนี่เขาเรียกว่าบชราให้กายให้ตังมันก็คือไปยิ่งโจรเก๊กๆอ่ะคือทีเดียวโอ้คือถึงวันบ่ได้รูเจ้ามันวันนี่ก็ร้อยบาทละก่าวช่งทำวันวันสองร้อยสามร้อยร้อยบาทก็เลยนี่ก็เรียกว่าชราให้กายให้ตาง ถ้าอย่างนี้การเป็นของมีใจแต่อันนั้นเขาต้องเสี่ยงตังเลยก็ได้ มีอันใดเพื่อนั่นของมีใจมีศรัทธาเนี่ยนั่นเองเขาจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ อยากจะให้มาวัดกับคนมาฟังสิ่งที่แต่ว่าเขากับวันเข้าไปสาเตือออกไปสาเตือเขาก็เลยบ่ได้ความหูปีตีกันไปกว้างขวางเนี่ยถ้าบุญกิจการไปเลยขึ้นน้อยขึ้นไงว่า เข้าฝาาหารบ่มีก็ตั้งบ่มีก็เข้าไปที่ถึงเรื่องนั่นแต่สิ่งที่อยู่ในบ้านของเขาเนี่ยมันคือตันในหมดทุกอย่างเตามาเป้าหน่วยหนึ่งก็ดีกล้วยกี่หนึ่งก็ดีนะที่ข้าแยกเกลือได้หมดแต่เขาที่มีใจมีศรัทธาอันนั้นนะเขาคือได้ฮือได้นะน้อยกระจังหลายกระจังนี่เป็นสัญลักษณ์บ่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่เขามีศรัทธาเลยมีความตั้งใจเลยอสำเร็จแล้วมีฮือยังก็ได้นะ เพื่อนว่ามีนี้เป็นคนอ่าเป็นคนแต่แรกก็เป็นอ่าเรียกว่าอ่า คนนี้คนงามไม่ได้นะไปใส่บาตรวันนั้นพอดีพระปัจเจกับพระทเจ้าไปบินทบาทแต่ว่าตัวเองได้ใส่บาตรพระองค์อื่นไปแล้วที่นี่ประหารข้ามหันองค์เดินมาไกลไอ้บุญนี่อย่างไอ้ใส่บาตรใครฮืออยู่ก็เลยว่าเอ้บุญนี่อย่างแต่ขอฮื่อได้ฮือแล้วกัน ปรากฏว่าเขาดินบ้านเฮาดินเนี่ยค่้ายๆดินเหนียวดินโป่งที่มันเที่ยวจินได้นะโป่งใม้าเขากินได้เลยว่าตัวเองผู้จักดินโป่งเนี่ยวดินี่กินได้เอาดินโป่งในใส่บาตรนใส่บาตรคนไป แล้วพอข้าะเทศพุทเจ้าต้องการฮือหันว่า การฮือตาเนี่ยมันจำเป็นว่าเป็นข้าวเป็นของนี่ของนี่ไข่ฮืออย่างก็ได้คีอมันพอกินได้เนี่ย ได้บุญมดพอใส่เข้าไป ถ้าพเจ้ากับเจ้าอยางที่น้ำคนนั้นนี้สัทธาว่าคนอยู่ที่แต่ก็คนหอาไปฟังกอยนะเพื่อเด็กออกไปเพือนกันถึงนี่หันได้ น้ำคนนี้ก็ดีใจนะดีใจเออเขาไม่ดีได้อย่างเขาเนาะดีใจก็ได้บุญได้บุญหลายกว่าโตรว่าอพอไปมดชิ้นอนุไขไปเกิดเป็นเทวดา ผิวงามนะผิวงามแล้วก็เหมือนเป็ิโงหน้าตาสดใสที่นี่คนเทวดาทั้งหลายเขาพอแล้วแบบว่าอิจฉาว่าเอ้ยน้ำผู้หญิงมันงามผู้หญิงผิวมันงามถ้าบุญอย่างมากก็ฟ้ามันได้ถามอ๋อว่าจากที่แล้วนึกขึ้นได้ว่าเคยเอาลิ้นโงลิ้นโงมันอย่าใส่มันอย่ขาวเนาะเอาไปใส่ที่ผ้าผู้หญิงมันได้เพื่เกิดถ้าบุญจะอันนะคุณจะได้ใหญ่นะโอ้อันนี้สูงยังมาแห้งใหญ่ทำบุญมาเขาทำบุญมาจันหนักหนึ่งมาได้น้อยกว่าตัว ไปใจตัวทำบุญไปแล้วไปขิ่ไปเล่นไปม่วน ถ้าบ่ม่วนก็บ่ทำถ้าคนบ่หนักก็บ่ไปบางวัดบางวันเนี่ยค่ะคือเจ้าเอาเข้าเจ้าเข้าเพลงอย่างนี้ก็บ่ไปไหนเอาไปวัดสอนสี่นี้ต้องเข้าเข้าป่านักนักเราคือเจ้าไปได้ขิ่ไปได้เฉะนั้นทำบุญนี่อันใช้ขี่ได้หนักได้หลายเพราะฉะนั้นแต่เขาไปคือสอนที่เป็นผิวเป็นอดมันจะได้บุญหลาย แต่ได้มาเกิดที่อีก นั่นตะวะกันมะก็เลย พอล้มเครื่องมาเลยแวะไปฉันเพนอยู่พอมาถึงเจ้าเนี่ยส่วนออกเก้าุ้งมาถึงชีมุ้งมาฉันเพนบ้านคนยีรันมันกาดย้อนไปยีรันว่าผู้นี่เป็นวันออกภาษาไม่ไนเพราะว่าเนาะโอ้ไม่ได้ปู่ก็ผีสลากผีสลากผีวัาเนี่ยเขาของต่างๆของมันชื่อบ้านแกไก่ของเนาะชื่อเจ้าผีสลากเดี๋ยววันนี้ก่อนเข้าสลากต่ธรามากระถามว่าคนไปหลายโดยผิสลากคนรู้เป็น สองสามร้อยหลวงพ่อเราพาดที่วัตมีกี่องค์มีสามองค์เอาพ้าสามองค์ก็มีน้องสองสามร้อยคิดว่าที่เจ้าเนี่ยจิตใจวันเดียวมดเหรอหงก็มีเนาะผมเดือดคนเสือของในร้านเราฟังกันนะนะมองมดหลวงพ่อเหอะมองหูว่าคนเอาของไปไหนหูว่าบุหัวอันจะบุหัวของสุดปีเลยร้อยสองร้อยเราไปที่เจ้าเราของเขาไปได้ใจได้สอยนะเป็นสดายเหมือนกันอามาก็เลยโอกาสผู้ฟัง เนี่ยของทีของต้านชุดเนี่ยสองสามร้อยถ้าหาไปถวายพระเจ้าคนเราวันคนเราวันได้ถึงสองร้อยวันถ้าสองร้อยคนสองร้อยวันเกือบปีนั่นเนี่ยคือตานวันเดียวเนี่ยถ้าผู้จ้างเห็นมาได้เกือบปีเลย วันไหนชุดไหนชุดพระเจ้าก็มีของที่เขาถวายไปถึงจะได้ใช้หมด หรือจะบพวคิดอย่างนี่ไปวันเดียวกันมันเกิดเป็นงงพระเจ้าเอามันจริงกันเดียว่ว่ามันเคยจริงดีหรืออาจจะเป็นเนี่ยมันผมมีธรรมเนียมอยู่อ่ะ ไปแสดงว่าเขาเด็กก่อนไปไปเล่นไปม่วนนั่นนะนะไปอันตังเข้าไปไอ้สิงสลางเนี่ยจะไปเอาบุ้แต่ไปม่วนนั่นน่ะ ไปตรงนี้เขาวัดเอาไปกันอันนี้คือทำเนียมวัดเขาติดจะอันมันก็เลย เวลาเขาจะได้จุดได้หลับได้หมายจะได้เด็กๆน้อยๆไปก็อมูลเกียวหัาไปเนี่ยเขาเป็นอย่างบนถูกสาละเทศะเหมือนกับเขาวานเข้าเนี่ย ถ้าเขาเตรียมแปลงน้ำบทนี้ก็ปุ๋ยบทนี้น้ำบทนี้วานไปก็ออกเหมือนกัน แทนที่ได้เห็นมันจะได้น้อยเดียวเอียแต่ถ้าหากมันมีความข้อมีหน้ามีปุ๋ยถูกการ เวลาถูกหน้าของมันมันได้เข้าหลายนะเรื่องการทำบุญเหมือนกันเขาก็ต้องพิจารณาเรื่องธรรมดาเรื่องถิตรูปธรรเอียเราแต่อยากจะบอกคือพ่อแม่พี่น้องอันนั้นอันนี้เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องการเข้าข้อก็เลยก่อนถ่งการจบไปต่อหนึ่งแล้วเนาะวันนี้เป็นเงาของมืองตันหลายเรื่อง หลังจากฟังนี่แล้วก็ได้ถึงเข้าห้องกันล้วที่บอกเอา เขาเขาก็ขาไปคุ้มเต็มที่นะครัวนั่นคือคอคออยู่นี่ว่าวันนี้คือคอจีนไม่บอกคอเรากับคุณในร้านกำนันแก้วก็คือหมอก๋่ยเสี่ยวเดื่องนะถ้าบอกคอนะเสร็จแล้วเรื่องที่สองก็นี่นะ เรื่องที่สองปีนี้ปรากฏว่าท้องโจกนี้ได้ตอนหลับพกคุณแลับคุณใหญ่เจ้านายทั้งหลายมาห่วง บอกผู้ว่าเคยบังเอิญอย่างผู้ว่าเป็นผู้ผู้สูงทั้งยากอันนี้ก็อำเภอดังอำเภอเดี๋ยวเลือกวัดยังไงก็คนเลือกวัดสถาชีโพนก็วัดเต็มใจก็วัดคงขอไหวกี่ก็เลือกเหมือนเดิมเนาะคนเยอะคนเลือกแต่ก็ไปชูตะป้าอันเจีเลือกวัดเท้ามีแสดงว่าเออผู้ผู้สูงแห่งของมาอยู่ในตำบลให้น้อยหรือวัดที่ย้อยวัดโอแก้วัดยังไงเจ้าเฮาดังนั้นที่เราต้องภูมใจว่าเอออย่างที่เทวดาอินผม ต่ r i d ว k ว่าอารมณ์เขาปรากฏว่าคนนั้น หลังจากที่ทำเสร็จได้รับความรู้ไม่รู้อย่างนี้เนาะเขาแบบมีโอกาสได้ทำบุญกัน มา็ระหวายภาพไปทุกรุปมาประถือโอกาสได้ทำบุญมันเกิดไปด้วยเนาะเดือนกัยาทำบุญมันเกิดไปด้วย วันเตี่ยมาไปยัด งานลูกล้มอยู่แต่แสงเทียน ส่วนมีมนไปวัดภูกระวายวันนั้นนะวันข้าว่าเจ้าคณะจากวัดเปิดจะมาแจกใบอนุูมนาบัตรของที่นี้ส่วนรวมในการจัดงานท่ั้นี้ขอมาหาไปรับใบอนุมนาบัตรเต็มโอ้อาจารย์ ผมถ้าหักไปบ่ได้คือเจ้าอมาหัได้เออได้ได้หมยเลยคือเจ้าสรุปสำหรับนะครับแต่ บางคนไปนิวัดบางคนว่าตาใช้ใจกันหมดอยงใช่นี้วันนั้นเป็นคนมันแประมาณแปลงบางเป็นอย่างที่ไปแต่มันใส่กอบไว้นั่นนะแมนเออมันแปลงบางเนี่ยเขาทำบุญตัดเวลาพอดีเนี่ยมันก็ได้บุญหลายเนาะ ได้บุญหลายอันนี้เรื่องนี้กะอยากให้เขาเขาบอวกใจของเขาที่สามารถพูดหน้าพูดตาวัดว่าอารามไม่ได้ป้าสามารถสังเกตการมันก็ คนม้าเราเราขอพวกเราตื่นคนก็ชอบใจเจ้าพนามพรว่าถ้าจะได้ถ้ารับฐานวัดว่าเช็คเก็บร้อยเราเป็นกำลังดำเนื้อการอยู่ในยกวัดเขาเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติธรรมประจำอำเภอเลยว่าปีมันเหมาะมันงามอากาศจะดีกว้างขวางถ้าท้ายใหญ่โน้มกับหน้าที่ชาวบ้านมาแล้วเราเป็นตาที่จะเก้าหน้าเป็นแบที่จะจองไว้เจ้าพนักงวัดเจ้าพนักรองเจ้าพนักเป็นวัดเป็นมาเป็นประตูใจเนาะ ดังนั้นก็ัวนั้นไปจักพิธีกับมอสมนอกก็เลยได้อันนี้สมรวมกันมีเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาพันษานี่ขอโทษว่า อาจารย์ดงศรีเป็นมาจากพสรษาอยู่จัวัดแพรสงเพียนเปิดไปจักนะจักพบลมจักอย่างต่างๆแต่ได้จากยกสินพ่ออาจารย์กสินทำงานมาแต่หลวงพ่อเหมือนเกือบมีชสิดอยู่แพรสงเพียนหลวงพ่อไปเผยแพร่ไปทั่วโลกเพราะอาศัยคน ดูแลว y v แสงเ ẳ n g นที่เรา à mình sang này và cuối cùng mình s เป็นลูกตับเป็นไวรัสลูกตับเตยพรรษานี่ขอออกไปดูแลรักษาตัวกันอยู่ทางบ้านเก่าวันเกิดผู้ก่อนก็เลยนิมนต์อาจารย์ลุงศิลป์อาจารย์งศิลป์จะปาภาพมาอาจารย์พรรษาให้สิบเอ็ดองค์เขาก็เลยไปรวมอุโบสถกันทุกทุกวันวันพระไงเนาะปรากฏว่าปีนี้ถ้าผู้ใหญ่ในสายงานไทยสารทั้งหมด ล้มมาที่กันว่าปีนี้จะมาประชุมกันที่แข่งเทียนก็ปรากดว่าทีวันที่เก้าทีสิบผ่านไปเนี่ยแปดเก้าสิบผ่านนี่ก็มีงานประชุมพระสงฆ์ในสายงานหัวเทียนห้าสิบกว่าวัดมาประชุมแข่งเทียนวันนี้อาตมาก็เลยท่านเดียไปเปิดอบรมอยู่ดีกรุงเทพวันที่แปดที่เก้าก็เลยไปอะไรก็เลยีค่ะท่านเอกทีมงานของเราวัดร้อยเนี่ยไปทำงานแทน ไปทำงานแจก็สมวันที่แปดที่เก้าหลวงพ่อก็เลยป้าขบประชุมท่านเกิดแล้ว วันที่เก้าวันฝั่งขึ้นเกินไปทำงานกุ่นต่อ แล้ววันที่แปดถึงวันที่สิบสี่แทนเดียครับวันวันที่สิบสี่ครับหัวใดละแม่ของคุณมาลีอายุเก้าที่สองสายคุณนิมนต์หลวงพ่อไป สวดแล้วก็ไปเทศด้วย เออมากอ่ะโอ้ คุณมาลีน้องคุณก็ว่าทำตัวเบื้องนี้หลายี่ทุกแทนทุกตีคุณมานีถวายหมดเอาไปก็ได้เนาะแล้วกับพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายที่ข้าพุทธบุตรติดตั้งนั้นเป็นว่าท่านนั้นว่าบอกขอบอกคนคนเนี่ยข้าเดี๋ยวจะได้ดนใจให้หมด ก็ได้อาศัยคนหลวงพ่อบอกว่า เอาหินหกเรียมมาปูนี่โอาลเรเยียมมันแตกมันห้างใหญ่เอาที่หลวงพ่อปูท่ามันกั้มพระเจ้าอย่าหาตะเบิ้งส่วนกระลาตะเบิ้งมาของตะโกอยู่ด้านหน้าก็ ยังไร่ไดเลี้ยงเ็กนะเขาบอกว่าเ่ามาซิรอนนะแล้วเรียกว่า โอ้ คนนี้มีศรัทธาสูงเนาะ ห้องบอกอย่างไรขาดอย่างไรคือแก้การทั้งหมดก็เลยไปเอกไปสวดที่นี่เปิดตั้งงานศพตีถายวัดถาวัดสุทธิวรารามตีถายฉลองมหาชัยบ้านเกิดท่าน แม่เปิดอายุเก้าสิบสองอาม่าก็ถามว่าโอ้คนเท่าเก้าสิบสองไทยนอนป่วยโซอยู่บนนอกบรรยากาไม่ใช่หลวงพ่อ ดิฉันเพิ่งกลับมาจากอิตาลีเมื่อวานเอ้าทำไมแม่ป่วยขนาดนี้เลยไปเที่ยวไม่ได้ป่วยแม่ยังไปไหนมาไหนอายุ92ยังนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแจกตลาดทุกวันเลยนะอายุ92ข้ามมอเตอร์ไซค์ไปแจกตลาดเฉยที่นี่กลับมาบ้านมานั่งคนจะมานอนนั่นว่ารู้สึกว่าอาเจอเจอลูกเต้าหนุ่มบัวบริเป็นเนาะได้ยินเสียงไม่ไม่เต้าขึ้นไปเห็นเต้าโครกเขัเข้าไปปอคนนอนรับไปสบายอยู่แล้ว ทั้งทั้งที่ลูกเจ้าก็ตอนบริที่เราไปจ่ายเพราะว่าเป็นเป็นคนที่แบมีอันได้กินเนาะเขายู่กลูกคอหน้าตาเหมือนกับคนสักเจ็ดสิบเนี่ยนุ่งขาวอยู่หัวขาวเกิดอันนี้ข้อที่สองโอ้คนที่เขามีความคือคนชี้เนาะน้ำปลาตาปากแดงยื่นเหมือนกับสาวเลยนะเออคนเนี้ยไอ้เนี่ยซบดีดีก็เป็นส่วนสมาเตอยู่ท่าน ทีนี้อามาก็เลยนำทีมงานออกไปทีมภาคทีกไปชั้นวิสาทีมพ่อไปทำงานยรุงเทพจังหวัดไปพ่อผมมีภาคเขาไปตัวยุ่งจากสารนั่นเคยกัน ทีใดทีหลวงพ่ออุ้มเรื่องเขาอุ้มหลายเกียร์ห้าเกียร์สิบเกียร์เขาชนะเขาไปเจอหลวงพ่อเจอยาวันเขาไปสักคนเอาไปยากเนี่ยยาวมือไปแบบติดแก่หลายเกียร์มันไปยี่เจนะเอาไปไปก็ได้จ้างไปก็บอกไปโอ้แต่เลยนะเอาเน็นตาได้เห็นยากเลยเนาะ จะไปเจอทีมงานนี่ต่อไป กาปรากัวหลังไอ้วันนั้นเอาอีกก็แล้แต่เนาะเขาเอาดีสิทูนเข้าไปเนาะอามาเคยไปอยู่อินโดนีเซียเขามีมนไปเสียโชคเยอะตีเกาะสุลาบายาไปปรากฏนีมีมนพระองค์เดียวนาพระองค์เดียวไปสวดเลยปรากฏโยมวันสวดวิกาเก็นสวดกุศลาได้หมดเลย เอาหนึ่งสีไปนะสวดพ้องกันถ้าเขาพาไปคุณน้ำไม่ได้มาบอกโอ้ที่ดีถึงบ่มีพลาเจ้าบ้านแต่สวดได้ ข้าือจะถึงต้องรบพระต่อไปพระมันนอนมันถอยลุกหนออินโดนีเซียก็เป็นพุทธศาสนานะอ่าการสวดอามัไปเลยเอาย่างของตอนสีมาเอาผ้าสวดนะน้องก็ควรสวดแต่ฟ้องกันเด้อเอาินสีแก่สวดเต็สาระฝากคนอูคนหลายคนชอบก็ขอจะวิญญาณที่ดีมาอีกขั้นแรก ในชีวิตเลยว่าสวดแต่นี้นะเอามาบอกต่อไปวิญญาณที่เลยเอาซพไปตั้งวัดถูกละตั้งวัดไผ่บ้านมันนี่หัวได้มันเสียงตีกันน้อยยุ่งเนี่ยเอาซพไปตั้งอยู่วัดถูก มาว่ามาหลายปีแล้วว่ามันไม่เห็นได้สักเจนปวดขึ้นปวดใจว่าโอ้เขาอยากเปมาถึงกรุงเทพมาเราเมื่อกี้สิปีเนาะนี่เขาเรียกว่าห้องบพัฒนาห้องบททันสมัยดังนั้นก็เลยดำริว่าต่อไปมาเดี๋ยวสร้างพระเจ้างเจ๊อีกทีานีนะท่านสวนน้ยเนาะทีนี้ก็มาขอที่ท่านหลายมันก็ขยายกว้างขึ้นเราคุยเนาะเขาขึ้นที่เขาจะนั่นถึงพระเจ้าเขาเนี่ยสาระบำเพ็ญกุศลท่านเลยแล้วเราไปตายเนะพวกมงเย็ดเขาเนี่ยเขาเราไปตั้งให้ไปสวดท่าน Với lại mắng cái chuyện này suốt Chúng ta cái nhóm để đi rồi Ca nhà rồi Ô qua đi cứ đi suốt Cứ sẽ lá hay là phải ở nhà là một ca Nàng tán này Để trong từ quân sổ mày mày Thế phải Từ mày có một phát ở nhà Nó coi nhà hạt Cũng có nhà đây sẽ lá với cha ha Với nên cái bắp Thì với nên bắp thì ngon rồi Nó bỏ bắp nó nè, Bắp thì đi là cái nhà Quang vào đây sẽ có một sắc lại Sẽ mày đó Hả? ไปขยายยังไม่คิดร้อยเออขยายมันที่กับนั้นดากับนั้นสวนซักตีขนาดปลายซักขนาดเออเออพูดเลยต่อสปกแล้วเดี๋ยวนี้นายเมียคุณพันธ์มีสักม้าอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่ถึงจังหวัดทำหนัสือที่พ่อไปถึงสักพยานนะผู้ให่ได้เนาะบอกเขาว่าเขาจะตั้งนั่นถึงพระจ้าแต่เขาผู้ใหญเนาะ บวกกับเล่นพื้เที่ยังห้างอย่างข้าถึงฮะเออ ขาตั้งแต่เขาผมเขาถูกที่ห้วยนี้มัสามารถแต่งโลเคชันย้ำมากเลยเนาะเป็นห้วยอยู่นะตรงลุงเนาะอ่าลงวัดแล้วลงวัดแล้วยังไงรักษานะเขาอยู่อย่างเนี้ยขอขอว่ามันหลบตีท่านนั่นเลยตีไอ้ปลาซักไอ้ปลาซักนั่นก็ตีอย่างเดียวกันมันอยู่คนละข้างทางกันเลยตั้งเอาเมฆมาตั้งไว้ตรงนี้ตั้งสวนในญี่ปุ่นสาระสซโชกเอาไว้ตรงปุ่นเนาะ เออว่อเลยถ้าเฉพาะปีไอ้ยังไม่นแก่แๆไปเนาะเออเอาเอาไปจ้าปีทั้งอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้จำแต่สาระโซโซอย่างนี้เขาไปเคยพูดมันกว้างไหมเนาะถ้าผมเล่าทีนี้น่ะมันไปถึงนั้นได้ได้ฝ่ายได้เด็กก่อนได้ฝ่ายอันนี้เป็นนโยบายร่วมกันทุกมู่บ้านเลย ต้องเป็นผลงานของผู้เรียนสันสมัยนี้เลยง่ายได้เพราะนั้นประการแรกเรื่องเรื่องสปกรตรงนั้นให้เรียบร้อยประการที่สองเขาก็อย่า เอาเคลียร์พื้นที่ เอาดินมาถม เอาคูดินได้หนามาถมได้หนาคือเพียงเสมอ กันแล้วไปที่ว่าสำนักพูดหลวงพ่อเจ้าอยู่ยังไม่นอกสำนักพูดเนาะเออไปเกี่ยวข้องอยู่สำนักพูดกดีนีเดี๋ยวเนี่ยกับอยู่ปัตตวนี่วันนี้เนี่ยพระเจ้าอ๋อเนี่ยพรเจ้าเออแม่ของจะบอกมาแล้วเออนั่นเนี่ยพระเจ้าคือคุ้ใหญประสานกันเนาะไา่ที่นี้ประสบการณ์นี้เขาจะสร้างพระเจ้าเป็นของมูเจ๊ ต่อไปขอที่ข้างไปไก่มูลหนึ่งมูลเก้าประมาณนี้ว่าได้เนาะแต่ประกาศสำคัญว่าใครจะตายก่อนนี่เนี่ยใครจะตายจะรอบพระเจ้าไป ต้องหาคนตายสักคนนึงนะเราต้องการนี่นะเออผมว่าที่ปีกระถามหลังจากที่พระเจ้า ่าโอ้ไมได้ฝั่งเจ้าฝั่งเส้นเลี้ยวไม่ได้เลยคนอย่าตายนั่นนะคนไม่กล้าตายก็ต้องมีคนต้องตายแน่นอนนั่นนะส่วนใจนี่น้อยนี่หลายด้านน่ะดังนั้นนโยบายของเขาเด้มูเจ็ดนาโยไว้ของวัดหลวงตัองคุยบ้านเขาเจ๋งเนี่ยกระจ่างเขาดีกว่าเนาะเอาไกลๆแต่ว่าเขาถ้าสมมติว่าตายแล้วเนี่ยที่เนี่ยหลวงพ่ออาจจะหาทุนมานื้อก็ได้ได้ไก่เสียซมนี่นะว่าเออเนี่ยมีเจ้าภาพใช่เยอะ อ่าไานั่นเลยนี่สันพาไปนี่นะ พิจารนาอขอไม่โค้สอดจ้อไม่เจอกันนะตีฮะฮะนอนจนมันก่อนเนาะเอาไปขอมันขอพื้นี่มันใช่มันเก่งอีกคิ้วนะ อันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามกันเนาะ เอาเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเลยวันนี้หลังจากฉัน 现在แล้วเดือดัว走了บพยอ他走ก็ถึงเข้าเลยนะมันใครไปดูแลทั้งตัวก็ดังนั้นถ้าหากว่าเขาเนี่ยที่เนี่ยมันบ้านเขาเขาอย่างนี้ปึ๊บสูงรวมนอกเขาไปสางกันเพราะเขานี่ แต่ข้างสมาธิเห็นมาหลายเทียวแล้วเขามาช่วงร่วมือนสร้างอันนี้เนาะคือมันฟังเสด็จกันไรเนี่ยเขาบทพวกลงปองกันเนี่ยมันมันหายไปกับไอ้เสด็จกันไรนี่แหละ เอาเจ้ามาพัฒนาหมู่บ้านใหม่มีหน้านี่อันพออยู่ไปไหมครับเนาะไม่เจอพัฒนาหมู่บ้านรู้วนฟังเคยฟังเสียงได้เด้อเจออย่างนั้นเจออย่างสั้นกาจ้าที่แล้วเออหลวงพ่อไปหาคืนหาร้อนมาเจออย่างนี้ได้ไงหาเจ้าภาพมาเนี่ยเพราะว่าสร้างกาจ้าใหญ่กับที่ยันเนาะเอาไปงั้นไอ้คุณมาเฮ้เอาละเรื่องทีซีนี่อยากจะอ้วนที่ว่า วันนี้หลังจากฉันเข้าเสียแล้วเอามาอยอยู่ปาภาพไปใส่สังเทียนนะวันหาปรวนาแล้ว ก็ไปชุ้มไปชุ้มพระสงฆ์แบบนี้พระสงฆ์นี่อย่างหนวงพอในสายงานของเขาเรื่องของเรื่องที่ซีสำคัญก็คือว่าวัดของเขาเนี่ยมันยังบอกท่านได้เรียบร้อย แต่ว่าการที่เขาจะเรียบร้อยได้ในแง่ของหลักฐานคนนั้น ทั้ง จ้านาดจังหวัดเจ้านาดอำเภอมานี่ทางด้านฝ่าย่าคของพ่อเจอเขาเต็มที่ทีนี่ทางด้านฝ่ายทางด้านโยมเนี่ยคิดว่าเขอเดินต่อก็ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนทางเนาะเดิ่เขาเดิอโซ่ก็ตามเดิ่งเปลี่ยนทางด้านราชการก็ตาม่นว่าขอร้อนในช่วงนี้สักครั้งเด้อเป็นผู้ที่ปีที่เดือดเนาะเขาบอกผมมีปัญหาอามาก็เลยตั้งมีทีิธขึ้นมาโดยคุณหมอทาวันนั่งเรื่องหน้าเนี่ยตอนนี้ว่าที่เป็นประธานมีทีิธู้เรียนผู้เรียนโทรผู้เรียนนะครับ เรียนท่านพูดเลยแหละเรียนป็นจีสายยาหลวงพ่อเรียนแล้วก็มีครูจีรพรครูจีรพรเนี่ยเป็นข้าราชการครูดี่เกษียณแล้วคนได้มาเป็นวัฒนธรรมหลวงพ่อหลายปีคนก็เลย อยากจะเข้ามารับใจพระศาสนาปฏิตามหลวงพ่อไปอบรมนั้นนั้นนี้ปรากฏว่าการก่อสร้างเรื่องถนนได้อาศัยครูจีรพรในกลุ่มในร้ายหา สมาธิคนในร้ายของผมประมาณสองร้อยกว่าร้ายเนาะ ร้อยกว่าหลายทั้งนี้เ่ย่างอีกที่เจราคนก็ไปสารก็เกิดประสานกันพูดนั่นวันนั้นเขาสร้างห้องน้ำนี่เนาะ สร้างห้องน้ำมีผลทั้งหมดแปดห้องก่อที่เดียวห้องละห้าหมื่นนะแปดห้องจะได้แปดห้าสี่สิบเนาะมีแสนเขาก็ได้มาหยาดท่านแต่มันค่าถึงสองมันค่าถึงได้ไม่สี่ห้องค่าถึงสี่ห้อง เออสี่ห้องนี่หายไปได้ดี พอพูดพ่อบอกว่านี่ปวดตั้งแล้วห้างบนแล้วห้องนั่งบนแล้วนี่บ้านรับร้องนี่ปวดตั้งงานถอดเดี๋ยวนีเด้อคนนัังไถยาคุณก็นี่ห้องทางวันกับคนกับคนจูงมือเลยสีห้องกันเลยาสองแสนถ้าอย่าแล้วถ้าอย่าแล้วเพราะงั้นถ้าไอ้เรื่องเงินเรื่องมหาปัญญาเต้ท่างอยากจะได้มูฮอได้เกิดความภาคความสมาธิอย่างนี้มันยังไม่ยากเลยเนาะนั่นเปได ถ้าผมสมัยที่เขาจะพัฒนาหมู่บ้านเขาไปได้หลวงพ่อพัฒนาวัดได้เต็มที่พวกพวกนี้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านลายว่ะที่หมู่บ้านลาย มีสองร้อยก็สองร้อยห้าสิบกว่าหลังคาหลวงพ่อแย่งผู้ผู้ก็เกิดแล้วถนนจำเรียกกันแล้วเขาเนี่ยจะได้มีหมู่บ้านเขามีสมัธิีอย่างเงี้ยมันมันจะพยายามเนาะ นั่นเรื่องนี้จะฝากเอาไว้ว่า ทั้งว่าเขาต้องการความพักความสมัธิีแล้วก็เนี่ย วิธีการทุกอย่างในการส่งสริมชาบ้านหลวงพ่อทำสวนสาธิตอยู่ตั้งหลุมท่านเปื่อยนื้อเอาของมาล้มเปิดสาธิตด้านการเกษตรด้านต่างๆนะก็จัดการท่านเรียบร้อยก็ยังเฮาดูแลเงินวัดว่าว่า้องใจไปจะได้ใจนั่งจะได้อยากให้หมู่เฮาได้เสียสละคนละคือหมายความว่าเสียทั้งวัดหรือทีการสานั่งต่ไป แต่ยังเขาได้ทำบุญ การที่เขาจะต้องทักสมาธิกันเนี่ยเบื้องต้นที่สุดกางคือก่อนคือคนฮืออภัยกันคนหนึ่งคนฮืเอภัยก็ได้คือวัตถุก่อนคือวัตถุอะไรคืออภัยกันคืออภัยก็คือพอคิดความเห็นกันสามัคคีกันก็เลยว่าต่อไปเนี่ยเขาการนั่งต่อไปถึงน้อยลงก็อยากทุกคนแม่พี่น้องมีส่วนรวมเนาะส่วนรวมเพื่อเขาจะได้ติดต่อไม่เข้าไ้ส่วนท่านได้ดีขึ้นการนั่งต่อไปนี่ เดือนละบาทกำลังได้อยู่เนาะแต่นั้นบอว่าละบาทหลังละบาทสองบาทที่นับไปเนาะ คือเขาอยากมีส่วนร่วมแค่นันเรถไฟแต่ละเดือนนะของมีส่วนร่วมโอ้บ้านอะไรร้อ้บาทผมเพื่อนคนเดินละบาทพอเบาๆนะ ต้องได้ทุกบ้านเพื่อนละบาท ถ้าคนได้เงินตัวงทีเดียวเดือนละร้อยผมพอเบาเพราะว่ามันผมมีส่วนร่วมกว่ก็แต่เมื่อคนละบาทนี่เราถ่ายเก็บดีไอ้ มีทุกวันได้ไหมตอนแรกที่เช้านะครับก็หวองบอกว่าถึงว่าบ้านที่นี่พุดนักอะไรแค่มันบาทอ๋อบ่จะมือคนบาทจะรับได้กับสภาพันได้กันไหมบ่ถ้าสมมติแล้วแต่ที่สถานนี่คนมีร้อยก็พระเจ้าเป็นร้อยของคนอื่นกับบ่ได้ีายละเออ เนี่ยเขาจะไม่ยากให้คนอะไรเงีลยเออถ้าสมมติเรากำลังดารวยเนาะ เดือนนี้พระเจ้าหมอเดือนหน้าพระเจ้าก็หมอเดือนต่อไปก็โอ้ คน อื่นก็ขาดโอกาสที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอ่า เพราะฉะนั้นแต่มีวิธีอยู่แล้วอ่ะผู้ใหญ่ใหอ่าผู้ใหญ่ระวังแผงจำเด็กชาวบ้านชาวบ้านระบาดอ่ามันเรียกได้หรอระบาดที่เรื่องคุณเด็กจะน่าสนใสองมันลาสองฮะอะไรก็เยกว่ามันลาแจ้งประชาเนาะอ่าเดี๋ยวระบาดต่อต่อต่อบ้านแต่ทรื่คนคือเป็นรอบเป็นพันหัวเอานะเพราะว่าเดี๋ยว อ่าเีวลามันนักคนนั่นเดี๋ยวคนจะโลภคุณคนได้เดี๋ยวจะได้คนเดียวเนาะถ้าสมมติเราถูกหวยทุกคนเนี่ยมันไปได้ต้องได้ทุกคนเดี๋ยวนี้โบทุกคนเดียวเนาะอ่าเอ๊ะเหมือนทำบุญไปอยากที่ได้ทุกคนเลยเนาะมีสารนับนักการด้วยว่าจะมีวิธีอยใหญ่ที่ผู้สายได้ดีทุกนะอย่างที่มีส่วนร่วมอย่างจากส่นนั้นถ้าสมมติว่าเหลือกระทั่งกาแฟมันอจะได้การเข้าป่าอาหารเนาะอ่าเข้าป่าอาหารโดยแต่ว่าคือมีส่วนร่วม แล้วก็เรื่องตัวสร้างมั่งแฝงในวัดในวัดนี่ถือว่าผมเหมาะที่ชาวบ้านได้ถึงเป็นเจ้าของรวมกันไม่ใช่ของหลวงพ่อเขาเรียกของย่นั้นนะของทุกคนมีส่วนรวมมาช่วยกันช่วยกันจะได้มีเจ้าแรงมาเนี่ยขึ้นมารวมทั้งวัดนี่ถือว่าได้ช่วยกันละถ้าว่าคนเดียวก็ต้องช่วยพัฒนาอย่างกันนะแต่ต่อไปเนี่ยมาว่าออกพรรษาแล้ววัดแปลคำสิบห้าคำเขาก็น่าอยู่านี้การทำบุญตบันเอนเดิมเนาะได้เลยนะ ได้เสียงมันอ่อนนั่นเองนะไม่มีเสียงแข็งจะได้ยินเออแหละอได้หลวงพ่อเต็มที่เลยอย่างนี้มันจะได้ได้สิบห้าวันอ่าสิบห้าวันเอาชื่อชื่อว่าชื่อห้าคำแบบเอาไอ้เอาชื่อว่าชื่อห้าคำเอาชื่อห้าวันเขียนเป็นคำประมาณเดียวแต่หลวงพ่อยังยู่งยุ่กับตามนะถ้าถ้าใคยู่กับนก็นั่นไปเนี่ยไม่ได้นั่นอยู่จะได้เนาะน้อย ở chỗ lắc lắc là bên mới là tánh của ngày ba của nó đá ủ อ đấy, sổ quân บอกมานำมาขอนำขอมาขอถึงมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็แล้วก็ที่สิบห้าคำเนี่ยตอนเจ้าเอาสิบสี่คำตอนแรงเนาะตั้งหนังตาต้องขึ้นมาเตือนเนาะเออวันนี้สิบสี่คำเด้อวันศุกร์สิบห้าวันห้อยมาตั้งวันตลอดหน้าแรกหน้าแรกหน้าดำสายเั็นสิบห้าคำแต่อีสานจะมุ่นนะ ผมทีนี้เข้าภาษาภาษานะตั้งบาลังพันเนี่ยตลอดปีเลย แต่บ้านเราไม่ทุกเนี้ยก็เลยมันได้ผมหูเนาะว่าเอาภาษาแล้วบทใส่พาเนี่ยเออแปลงเลยนะพอมาแก้ได้นี่จำได้ว่านะ มันจะเหลือแก้แค่แค่จะเหนียมันจะได้เจริญตลอด อันนี้บ้านเราเจริญไปมันชนะงักละเจริญต่อไปไม่ได้มีสภาพเดียวกันระก้าพุทธการอันพระองค์เป็นบรรยัติเขาช่วยส่งจามภาษาที่ใหญ่เป็นสตา มาทำบุญในภาษาจะได้ านอกหน้าแรงผ้าเยอะทุลงอย่างใช่ในสมัยนั้นจะได้มีผ้าอยู่ตลอดผีจได้การประเทนี้ไปแล้วมันกลายเป็นประเพณีไปเนาะวันนั้นเขาแก้ประเพณีนี้ใหม่เนาะสองพันกว่าปีแล้วเนาะสองพันกว่าปีแล้วเดียวผ้าไม่ดีอยู่มาแล้วใช่ละแต่ก่อนแต่ก่อนผ้าเป็นอยู่แบบคนใหม่เดียวจะอยู่ไม่ได้กับคนที่ใหญ่ได้ตับบาดรท้่ซื้อห้าข้าวเนาะยายนวลก็จะได้รับรักษายายดีมาได้กับลุงบดมาได้กับซื้หมาข้าว ได้มาได้สับปากยายจับเนี่ยจะต้องมาไปจับข้อมี้หนักเลยนี่นะแล้วเราเอาละทุกคัวนอเรื่องที่เรื่องหลวงพ่ออุ้ยเรื่องตังเข้านอก ว่าเอาคนจะได้ตังเข้าทุกสิบห้ากับพ่อพ่อแม่พี่น้องเปิดมาเปิดถึงเข้ามาใจเนี่ยบอกป้าหลวงป่อหลานคนนอกก็ไม่แจคนจะไปจมได้แก่เขาเลยเนี่ยธรรมะหากินบอกขึ้น เออลุงน่มร้อนๆเพราะว่าคนได้กินของคนได้กินของเออ เจ้าผมมีตังผมต้องมีที่กินตังอย่างเด็ดพักเด็ดใหม่ในบ้านนี่อย่างนะ ใส่กันเข้ามาด้วยหลวงพ่อดูมาเข่งเองนี่เนาะวิดีโอนี่น้องจินเราพักก่อนนะคพักนี่หลายวันนะแต่เจ้าเขาอยากเขาตัวนี้นี่เองจะได้กินกินพักก็ปวดมันสบายเบาอืมดีคนเก่าสอบก็นึงครับเลยการเข้าะัตนก็นึงเหมือนเสียงอ่าบัตรก็ได้ นะอันเรื่องที่หนึ่งนะตานอ่งเข้าเรื่องที่สองเราจะได้หนึ่งเขาวิการไปชุ้มประจำตีวันสิบห้าเนาะเรื่องที่สองเนาะวันสิบห้าเรื่องที่สามที่ไปชุ้มตีแต่แสงเทียนเรื่องที่สี่ห้ามาส่ให้เราอะไรได้ยินหนึ่งนะหลวงพ่อนะไปเชียงแต่วันซื้อได้ยินอย่างไรได้ยินนั่นนะเพราะมันแหกที่พวกมันแหกที่วัดเขาแหกวัดนี้เรื่องที่สี่เรื่องเขาหยาพไปจ้า สร้างไป三百家人กันแล้วเช็คกับไปกับน้างต่อไปเดินระบาดไม่ไม่ฟังว่าหลวงพ่อสร้างสาราเลยไม่เขาเปง่ายสาราเลยไม่ประชับนะไปง่ายสาราเนี่ยนี่น้อยนี่พอมีเสาเยอะเนาะเราท่านก็ไฟอย่างเดียวอย่างกันเอาเรื่องนี้ไปอู้ก็ไฟไปขอเป็นนั้นเอาสกปรกกับความเดือดความีเจตนาเนี่ยเดียดเอาโอเคจบเลย กระใบมันร้อยอยู่ในสุขภเราเดียวมีสุขภอเมียผมหนัดมาหมองสุขภอนุดแต่ว่าเดียวนี่ยต้องการทั้งว่าจะไปยืนยันเอาหลวพ่อไปกันเอาพ่อไปแต่ว่าคนนั้นรักก็มีสัญญาต้องไปโอ้ยเลยขอจับพ่อไปเลยจับพ่อนจะต้องไปหาเขาเนาะ เาอย่าไปวันไหนวงพออยู่ว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สี่ไปนี้ไหนอ๋อแต่เขาไปขอเนี่ยกันนี่เนาะมีดีกว่ยเขายึดถือของหลวงเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแจ้งทำไมแจ้งแย่ เมียผือบ้านน่ะมีอยู่เนี่ยหัวเจ้าก็ตายไปแล้วแล้วสอจอแหวนก็ซื้อไปแล้ว แล้วเงินก็ไปแก้โอ้บอกว่าเขาคนหมายเขาจะชอบเร็วๆนี่เนาะไ่ยุ่สบคทร่วตัวเองเนาะเออใช่ตนี้แห่งแห่แ่แต่บความจริงจะได้คือถ้าถ้ายังถูกต้องเนี่ยสันนาว่าหลวงเขายื่นเป็นของหลวงไปแล้วอมันต้องขอใหญ่เนาะโอเคแจ้งจะได้ยังเพิ่มมาหนึ่งจะได้เนาะ ไม่พอสุ้นมาเดี๋ยวดูมันของมนท้ายาเดี๋ยวมันหลับอ่าเงินร้อยเงินร้อยร้อยมันหายได้เขาต้องรู้ของไม่เนาะโอเคหลวงพ่อไปรับประกันไม่ได้ถ้าบ่ได้ก็ต้องไปเยกเอาอีกเป็นนานดาก็ได้จะนึงก็ได้เนาะผู้ใจหลวงพ่อเจ้าถ้าเอากับขอสร้างอย่างก็ได้เลยถ้าใบบ่ได้ก็ได้บ่เกี่ยวกันเลยเดี๋ยวเนี่ยมีความหมายกับเบอรื่องข้อนะ อย่างเช่ม่นอำเภอถ้าว่าเป็นทีแสนาหารือก็ต้องขออนุญาตอรือเราขออนุญาตอบตอ๋อ่าธารี่ว่ร้างได้เลก็อจได้ต้องขออนุญาตเขาจังหวันักพุทเดียวนักพุทธสำนักขอพ้นที่กัคอวาต้องขออบตอ่าต้องผ่านอบตเพราะเจ้าของพื้นที่อะอบตต้องละต้องขออบตอบติดกเขาจะผ่านจังได้ก่อนจางเพิ่มก่อนหรืออบตก่อนต้องไปดูว่าอาจารานของมีแต่ผมมีแต่ นี่เขาแบบถ้าแบบวันี้ปุ๊บเขาก็ขอมาต้อนให้ทั้งเดขอมาต้อนกลายเป็นที่ฐานะเลยครับโอเคภายในอาทิตย์นี้นะ หลังจากเราไม่ไปถึงวันที่สี่เนี่ยผมไม่ได้บอกผมมีเวลาอยู่วัดนะหลังจากวันที่สี่ก็เลยบอกผมมีเวลาแล้วนะไปถึงขึ้นถึต้นเดือนถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้า อยู่วัดต้นเดีอย่จังเอาไปสังกอมาตะวานี่ของใบสำนักพุทธมันเลยมูอ่ะหนึ่เดียวหนึ่งก็อ่านก็ได้ป่ะน่าจะใบอย่างไรอย่างไมีห้าห้าข้อเขาอยากโอเคเลย เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาก็ไปซุ้มน้อนนี้าอเนโอเคสี่เดือนแล้วนะอีก็รู้ว่าโอเคยกละยกกาเรื่องทั้งสี่เรื่องเข้าใจเนาะ มมตินะเข้าใจเอาละเปลี่ยนตัวตรวจหน้าอย่างนี้นี่มาที่หลังมูกเลยโบทุ่งหวยที่หลังนี่ได้แต่ระวังครับครับเอาเอาเอาทีนี้เรียบร้อยยัง รถนั่งนะรถนั่งเปลี่ยนแล้วเราภาพบางเคนเนาะ ภาพบาเคนรถนั่งเปลี่ยนนะเอวังดีดีจะอะไรวันนี้จบเป็นวันนี้สนิสุภาพนุสละเสด็จดำสุวรรณยามหลายวันนี้หมายนี้จะต้องมหามุรสถาวสุวัติกามุรสถา ได้นอกนำไม้ยังเขานำโภชนาอาหารโดยมีกำลังดาได้นอกนำโภชนาอาหารมาเปิดมาพิจารณาโดยมีไปหานาสนนักำลังดาและนักสวรรค์ทุกของอาภูเทพพระิ์ได้พิสนาเรื่องคำได้นอกที่ไปหาปุญตาแม่คอยมานุกตัวเสริมในคำจะตัวทุกการทุกท้องพระเจ้าเรานี่จงมารับก็หนาวโภชนาอาหารและลูกหลานในการในนี้เอียงศรัทธา หรือตรงนู้นฟังนั้นอีกอ่ะกำลังให้กอนเนี่ยวันนี้สถาราบาลเชษกำลังได้นำเอาขนมโภชนาอาหารมาถวายสารเกิดเจ้าปทิยัตนำบุญผลิตไปหาบรรพบุรุษทุกคนที่ตายไปแล้ว เขามารับเอาขนมโภชนาร่วมกันในวันวิวาสนนจุติไม่ถึงแต่นี้ถ้าหากพระเจ้าพระเจ้าเป็นข้างในเป็นกวาเป็นข้าวทิ์นำทิดสิบประการที่ถิดในการบริโภคจะเป็นนาวาสนาที่นะครับเป็นต้นที่ใจในทางใจใจทุกข์ใจทั้งสี่ ในจตุลาใบดังสีหยกอย่างง่ยมาสุโลกทีิวดสาวโนกทีิสวรรค์วดสนาจุติปีใจดีและขอเฮาทั้งหลายขอมีอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกพระวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทุกรูขมยะเวลาสุกาสติปัฏวานิการระยะปีินสันติเตเตนะสาสยสิทธิเป็นังลาพังโสติภารยังสุขังพลังสีอนุเทวโนเจโพกัมมีติปญสวาสตวสา จะอายจะชีวสิทธิพระวันสุเตอาเพียนตัวหน้ายะถาวาริวหาปูรา